ai polos kai aiges agriai. Ai polos tas aiges hautu apelasas epinomen, hos etheasato agriais autas anamigeisas, hespera epilabuses, pasas eis he heautu speelaion eiselase. Tei de hysteraiae, heimonos pollu genomenu, Me dunamenos epitēne soune es nomen autas paragagēn endon ete melei tais men idiais metrian trophen paraballon prosmonon to me lipo tein tais de osneias pleiona para sorewon prosto kai autas idiopoiesastai pausa menou de tu heimonos Epide pasas epinomen ex aegagen hai airiai epilabomenai ton oron e feugon tou de poimenos achristian auton kategoruntos ege perisoteras autai te meleias epitichous kai katalepsin auton efasan epistrafeisai allaka idi autou touto mallon phylattomeza Eigar hemas mas tas xes soi prosele luthuias ton palai sun soi proetimesas delon hoti e kai hetera soi meta tauta prospelasusin, usin e procrineis ho logos de loi me dein touton asmenis desthai tas filias hoi ton palaion filon he tus pros fatus pro logis domenus hoti can hemon en chronis donton heterois filiasosin e procrinusin